lagunok, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala otxaiaren amabostean, borgarren bekoek hitz egingo dizuegu. Olaia eta Aritzek ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Carolina eguraldiaren berri emango digu. Peñatek urtebetetxeen berri emango digu. Sandrak armakizunak esango dizkigu. Isarok gaurko albistea eskainiko digu. Eta ni, baino zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Olaia Anaritz. Good morning, friends. You are listening to Tzartagas Radio Program. Olaia is speaking. Good morning, mates. My name is Arich. Today is Friday, 15 February 2019. Aritz, are you signing on what are you going to do with weekend? Yes, in my free times I like playing handball and riding my bike. What about you? I like going out with my friends. When I am at home, I like reading adventurous books. I also like making drinks and crafts. Good plans. I also like making crafts and I like swimming on the beach on holidays. At the English class we have learned about the United States, about the different cities and the gold rush in California. Do you know that there were 300,000 gold seekers in California during the gold rush? Yes. Lots of people people come from Europe, Latin America, Australia, and, China because the wheat they become rich with the gold. And do you know that's the capital of the United States in Washington, D.C.? Yes, of course. And George Washington was the first president. Wow, very interesting information. Will knowledge is continued with the radio program. Bai, bai! Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Carolina, esango diguzu eguraldi egiten duen Gaur? gaur gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Ostiralean eguraldiak hildo beretik jarraituko du. Egoaldeko aizea ibiliko da eta kostaldean udaberriko giroak garraipena izango du. Zerua oskarbi egongo da eta temperatura maksimak amazurtzik grado ingurukoak izango dira. Egunaren amaieran mendebaldean goi odeiak ugari egingo dira. Gogoratu, atze denaldian eguzkia ikusi arren, giroa hotza izango dugula, orduan ezaztu berokia, mesedez. Eta jarraian urte betetxeak. Beinat, esango digu, dizkiguzu gaurka urte betetxeak, gaur inork urterik betetzen aldugu. Ez, gaur ez du inork urterik betetzen, eta egia zan, azte osoan batek bakarrik betetzen ditu urteak. Beraz, beraren txat izango dira gure zorion guztiak. Irogarren mailako jarak, atzo bederatzi urte bete zituen. Horregatik esan du e, dizugu, zorionak jara eta urte askotarako. orain asmakizunen tartea dugu. Sandra, esango diguzu zei gargizunak ditugun gaur? Bai, baina nelengo joan den azteko asmakizunen eta erratzaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, horratza, bigarren asmakizuna, liburua, lehenengo galdera, zei ume, bigarren galdera, patatak aragiarekin, irugarren galdera, dama jokobak, laugarren galdera, astut zaidalako, irabazleak hauzek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea hainize 10 bigarren B mailakoa. Biga, bigarren zikloko irabazleak ian solbila laugarren A maiakoa. Zorionak hainize eta iari. orain aste honetako asmakizunen txanda. Hona hemen lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki gizon txiki txapel handi. Berriro repikatuko dut, adiogon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki gizon txiki txapel handia. Hona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordakik zabalik edonoren babesle, itzirik errenaren laguntzaile, berri horrepikatuko dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordake, zabalik e, edonoren babesle, itzirik errenaren laguntzaile. Gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. E asmatzen duzuen. jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste, albiste txikirako atartea dugu. Izaro, esango diguzu ze berri dugun gaur? Daki. Daki zuenez, kanpina bat egiten ari gara, ondorengo azte haueta. Eskolan egiten dugun zarata murruizteko naia. Gelan daukagun taula batean, Andareniok aurpegi horia jarriko du orokorrean iziltasuna nagusi izan bada. Kontran, eguna zaratatzua izan bada aurpegi gorria jarriko du. Eta, hortzadarra duen aurpegia, egun aparta izan bada bakarri jarriko da. Guztiok nahi izango genuke hortzadar duen aurpegia egun guztietan lortu ez da? Baina, horretarako guk kompromisu bat hartu behar dugu. Zaratarik ez egitea, ez gelan ez pasabideetan. Ziur nago, orain galdetzen diozuela zuen buruari, zer egin dezake zuen aurpegi hortzadarraduna lortzeko. Ba, hor daukazue eskolan zaratarik ez egiteko aurko batzuk. Adiegon eta entzun ondo. Aulkiak eta maiak mugitzeko, arrastaka mugitu beharrean altxatu. Pasabideetan, bazu hitz egin ondokoarekin, eta ez oiukatuz. Andereño edo ikaskide bat azaltzen dagoenean ez egon marmarka, izilean baizik. Noizbeinka gelan iziltasuna lan egin, oitura hartu arte. Taldean lan egiten gaudenean haupaka mintzatu. Gelaren barruan, zarata egotekotan, ezibili lehian horren kontran. Itzaron horiek dezagertu arte eta geroago segitu. Hau guztia lortuz gero, zari handi bat lortuko dugu. Gure eskolan komunikazioa hobetzea eta elkar bizitzan giro zazungarriagoa izatea. Eta orain? Urrezko ezaldia! Entzunari! Ikusi zaitut, entzun ondo, ikusi zaitut. Egi, ezin duzue astu aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkitoko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango di, dizkizuegu, erne egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu daukagun gaur, bigarren galdera. Zenbat umek betetzen dituzte orteak aste honetan, hirugarren galdera. Zedi da gaurko albistea, laugarren galdera. Zein da gaurko urrezko esaldia? Lehenengo galdera, zenbat dragon grado daukagun gaur, bigarren galdera, zenbat umer betetzen dituzte urteak asti honetan, irogarren galdera, zeriburuz da gaurko albistea, Laugarren galdea, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa, entzule lagundak, gaurko gureak egin du, ondo pasatuko, ez, zenu, pasat, pasatuko zenutelakoan agur.